Ang buhay ay tunay ngang mahiwaga. Maraming bagay sa mundo ang wala pa rin kasagutan. Kaya naman sa tuwing ikaw ay may katanungan, asahan mong minsan may sasagot sa iyo ng... Kalokohan! kainan dito, ito pa lang nakakain ko rito, yung pamangkin mong nagdadala sa mga boyfriend niya ng ganyan, tatanungin mo ako? Nasaan yun? Nasaan yun? Hindi ko makita. Hindi mo na makikita yun. Nandun na sa boyfriend. Nagtayo na ng sari-sari. Sir yun. <laughs> Pinumpetensya na tayo. Busy Lahat ng tinda nila, puro nakaw. Tapos, baka malugi tayo niyan. Baka malugi. Hoy, patuloy kayong magsulat ng walang Pinablatter ko na nga yung pinsa mo eh. Huwag naman, pamangkin ko yun. Nagtitinda tayo ng isang Supot nito, sila tatlo supot tinitinda rong galing dito. Yung puhunan lang ang tinitinda natin yung kita sa kanila. Lugi nga pala tayo doon. Pagsasabihan ko yung pag nakita ko. Ay, nako. Sige na, sagutin na lang natin to. Ang unang tanong, sabi ni CJ Camposana pusahan. Bakit hindi pinapakulong ang pusa kung lagi silang nahuhuling nagnakaw ng pagkain? Yung mga presyo nga natin, hindi na magkasero, lalagyan mo pang pusa. <laughs> Oo nga. Wag na! Wag na! Kawawa naman Wala kayo sa mga presyo doon. Tama. Nakabiti na nga yung mga presyo eh. Kawawa nga naman. Lalagyan mo pa na... <laughs> No? Yung mga aso nga, eh, hindi nagtatagal sa City Pound eh. Yung mga, ay, oo, Basta, no? no, sige nga, magtaka kayo. Mm. Yung mga aso, nahuhuli nila, punta kay City Pound ngayon, ilan lang ang aso doon, binibenta nila yun. Binibenta ba nila yun? Sabi nila. <laughs> safe, safe na safe. Safe na safe yun, ha? Ah. Tsaka, at ah, bakit mo na may Eh, may mga, ano yan, yung mga, nung unang panahon, ganun na rin yung mga hari, di ba? Hindi na pinapansin niya kay Jobert. Alin? Yung mga, ano, ala alaga nilang, ano, pusa, di ba? Mga pusa nila, kumukuha na ng pagkain. Tsaka yung mga, mas matitindi nun yung alaga nila, leon, tigre. Paano mo yun Hindi nila ginagalaw yung Pagkain ng hari kasi ang ginagalaw ng mga tigre yung nagbabantay sa pagkain ng hari. <laughs> ah, yun ang ano Kaya ang ginagawa ng hari, nagtatambak siya ng mga bantay para oh. hindi galawin yung pagkain. Ah, <laughs> oo. Oh, pero Kaya ilan... pag nag magagalit yun, pag naglagay na ako ng kakainin ng tigre, hmm. pati yung ulam ko kakainin pa. Doon magagalit yun. Bali sa sampung mga bantay, ilan na nakakain ng ano? Minsan, ng leon. Minsan nakakaano yun, anim kalahati. <laughs> anim <laughs> yung kalahati. Yung kalahati, di ba? Nagpapaypay pa ng pagkain ng hari. Bago ako mamatay. Oo, kasi pupugutan siya ng pupugutan siya. Putol na to, natatakot pang ng ulo. Pupugutan ka pa ba? Bakit? Ba't paypay ka pa? Mamamatay ka na eh. Ay, eh, mapugutan ako ng... <laughs> May ano ka ba? May mga alaga ka rin na mga pusa dati? Meron, meron akong ano, um, Iba-iba kasi yung alaga ko. Eh. Sige nga, ano nga yung mga alaga? <laughs> ano yung mga alaga mo? Meron akong, ano, ah, dol-dol. <laughs> ano yung dog? Dolphin tsaka poodle. Ah, Pinag ano mo? Pinag... Kulot na poodle. Kulot na. Ay, dolphin may balayibo. Dol-dol. Ang cute nun. Ang Parang cute Barbie. nun. Yung alam ko, yung alam ko, yung giniginaw. may balayibo eh. Anong pagkain nun? Ha? Anong pagkain? Chicharon. Galing Pampanga. Dol, dol. Ay, meron talagang Dol, ano. dol. Yung ano, dala ni ano, dinadala ni ni Kuya Mark Lapid Dol. doon. Sarap. Ah, ano, meron pa ako yung ano, ah... humble. Ano yung hambo? Hamster tsaka pitbull. Pero, kalate, humble. Grabe, ang sarap, no? Pitbull, laki ng pangil din. Ma'am, ma'am. ang sarap alagaan, no? Ang kinakain nun, mani. Ah, mani. Sunflower, buto ng sunflower. Kung makain niya ng ganun, no? Butong pakwan. Okay, alin ba daw, Kuya Jobert, ang mas malakas tumalon? Ang koneho o ang kangaroo? Pinakamalayo na lang na pu- mapupuntahan. Oh, pagong. Tumatalon ba yung pagong? Hindi, pag binato ng hari yan, para <laughs> para para shot put yan eh. <laughs> <laughs> may sports dati na ganyan. Dati may na sports may sports sa mga hari na, ano, yun ba yun? Yung discuss. Oh. Ay, lapagong. Oh. Kumagano ba yun? Kumagano ba yun? Tapos, dahil walang tagapulot noon, yung pagong mismo ang babalik. Babalik agad. May awak sila na ano, ano may pipino. Mm. Para, uy. Babalik ulit. <laughs> Walang tagapulot. Pipino lang, pipino. Pipino paborito noon. Oo. Sakit. Tra- Kapit na lala. Nakaiba talaga ng ano, pipino yung mga ano. Paborito nila yun, parang ice cream sa kanila yun. <laughs> Oo, talaga ba? Pako paborito ng mga pagong pipino, pangalawa carrot, tapos pangatlo saging, pang-apat Dora, Naalala ko. <laughs> Dorado, <laughs> Ah, dinarado. Dorado. pa lang. Ang juicy naman ng pagong mo. Kailangan yung malambot tsaka mabango pa yung ano. Dora. Mali. <laughs> Mali. Donarado. Yung pala eh. Yan, yung mga pagong oh, kinakain niyan, tapos paborito niya. Tinurado, tapos yung, ang paboritos yung ginataang kuhol. Paborito, paborito rin ng pagong yan. Hindi ba si ikaw lang yung may paborito ng <laughs> paborito nun? <laughs> sinisip-sip, sinisip-sip din eh. Oh sakit ng bibig nun. Eh. <laughs> Oo. Tapos yung pang-pitong paborito nun, chocolate. Anong klase? Americana pala, kape Americana. <laughs> Kape Americana? Unistro. Sisig yun. Oo, tapos sisig. Sisig. Tapos ah, iniyaw na bituka ng manok. <laughs> Isaw. Mm. Isaw. Tapos yung huling pinakaborito noon, Laing. Kumakain ng laing. Paborito. Manghang. Yung masarap. Manghang, yun. manghang. O oh, yung manghang. Pag hindi manghang, ginagano nun. No? Hinahanap pa. Ah, so gawang Bicol lang yung ginagawa nila. Gawang Maangang ko, agawin pa niya yung kinakain. okay, katanungang puso. Dizon, Jeffer, Rio, Dizon. Kung gusto mong mapaginipan ang taong mahal mo, ano ang gagawin mo? Huwag kang bibitaw. Titigan mo lang siya maghapon. Kumain mo yung sarili mo sa kanya. Pag pikit ng mata mo, yun agad ang makikita mo. Siya, siya na. Totoo yan, Kuya Jobert. Kaya mong maka... maka kung pwede mong kontrolin yung panaginip mo. Titiga mo si Poo magapon. Kapapaginipan mo si Poo? Meron ibang klasing siya. Pero... <laughs> pero Uy, titiga mo siya. magalit si Mama Hindi Poo ha. Ah. naman. Sabi, ititiga eh, mo siya, mapanaginipan mo siya. May mga balahibo nga lang. <laughs> Uy, Jobert ko na. Ah. Oo, ano ba, hindi, hindi. May balahibo lang dito. <laughs> Paakit sa buhok. Tapos yan, totoo yun. Pagka ano, Titigan mo. titigan mo yung tao, mapapanaginipan mo siya. Kasi kung, kung, ah, kung baga, kung ano yung huling emotion mo sa Kung bago ano yung matulog. huling tinitigan mo bago ka matulog, yun ang mapapanaginipan mo. Manood ka ng horror, din mo mapapangunguti ka. Oo nga. Dracula, pag, pagpikit ng mata mo, aswang. <laughs> iba konektado pa rin. Ah, konektado pa rin. Makita ka ng saging, pagpipikit mo, hmm. makakita ka ng kukorte rin niya. <laughs> saging din, mga ah, pipino, ganyan din. Okay, punta na tayo sa ating grade this Ay po, Kuya Jobert, pa-shoutout po sa mama ko na mag- nag-birthday kahapon. <laughs> Kailan ba yan? Errol Jan Dasera. Kahapon. <laughs> Mamay, magkamali kami, ha? yan, sige. Good evening, Kuya Jobert. Binab- binabati ko ang Pinsoy family dito sa Davao City. Salamat po, Anjo Pinsoy. Pinsoy. Pag with Miss Pills po sa Magnaye family, lagi po namin pinapanood ang sagot ka ni Kuya Jobert. Malin Magnaye. Magnaye. At Kuya Jobert, paano sila makakapag-ask ng question? I-like ang Facebook page ng Sinimo tapos makakita sila ron ng post na katulad nito. At sa post na yon, i-comment lang yung mga tanong nila at sasagutin namin katulad ng ginagawa namin dito. Yeah, at syempre pwede nyo rin panoorin ng aming full episode sa YouTube channel ng Sinimo. Tandaan ninyo, lahat ng tanong nyo, kayang-kaya ko yan, basta itanong mo. Sagot ka ni Kuya Jovi. Dinsil! Dinsil! Bisitahin ang aming Facebook page at YouTube channel Hi mga Dre! Subscribe to our YouTube channel and click the bell button for more updates.